longai pardon petoi efficas pli bone. Ce pardon petoi ne nur gravas la enhavo, sed ancau la vorto longo ludas rolon. Angla psicologino recomendas tenu la messagion simpla. Longai vortoi estas bonai. Mal oftai vortoi estas evitendai ce la temo parton peto, la romia germana regio Heinrich, la quara, faris tre grandan fortos trecion. En la iaro 1076, li iradis alla papo Gregor la Sepa, en Canossa, por peti ties mildetson, rilate alla excommunicatio, cium la papo antaue estis verdictinta prili. La pent irado de la regio tra duona Europo estis successa. Hodiau sufficias bon chance en plei multae casoi, montri sian penton per vortoi. Cetiu puncto attacas la esploroi de Brita psicologino de la Universitato de Londono. La longhezzo faras la studaggio la differenzon. Ie la comenzo de sia esplor proiecto, si exercis en la sociae comuniciloi cae malcovris tie schemon. Pardon peto, tie estas cutime pli longai ol tute normalai vortodonatsoi. Reta pardon petado postulas unu flanque pli da frasoi, ali flanque gi besonas pli longain vortoin principe tio ja estas tute ne tiel surprisa, diras la psicologino, char pardon peto ja signalu unu aferon, nome che tio estas io seriosa, ne estas simpla el fluajo el la buscio, char pli longai vortoi estas conligitai con certa peno, tial ili verscheine estas ancau pli convincae. Tion supposas la esploristino. Por tion controli, si petis test personoin veni al sia laboratorio. La resulto montras, che ancau sub regatae condicioe, tio estas tiel. El du parton petoe, cun la sama signifo, ciam estas pli bone acceptita tiu, ciu usas pli longain vortoin. Anstat audiri, tio estas tre malafabla, estas supposeble pli bone diri tio estis extreme mal afabla kai anstatau mi bedauras tion estas pli bone diri mi sincere bedauras lige kun tio esploro la psikologino ancau el trovis che la formulado ne mal helpula compreneblezzon. Se oni exemple usas longain, set tre maloftain vortoin, tiam tio confusas. Tio estas evitenda. La messaggio devas resti clara cae comprenebla. Ni devas esti certai che la vida al vidulo comprenas nin bone, si diras. Che en tiu contexto ancaucun ludas aliai factoroi, kiel semantico, gestoi cae parol melodio, pritio si conscias compreneble necessas nur por la experimento laueble simpla arrangio. Ali la resulto restus mal do appenao o Quelcain practicain quel praktika in consilio in citamen havas Unue, u u petas pri pardono ti u transprenu respondetson cae ti u donu rapporton cae la eldiroi estu credindae. Cae trie, la vorto longo ne estas miracla rimedo. Ciu dec foie sin seque devas parton peti pro la sama afero, al tiu ancaune helpos la plei bona vorto longo, diras la psicologino.